як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складваецца гісторыя горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка. Всім добрага вечару сёння на прагулянку па сваім мінску нас запрашае музыкант лідар гурта вурай арганізатар спеўных сходаў сяржук доўжыў вітаюся добрый вечар ведаеш адразу хачу э, не пра мінск не пра прагулянку ты што рыхтуеш сабе новую ты хочаш адмовіцца ад спеўных сходаў не сходы толькі набіраюць там што гляжу там нейкі э, далучаюцеся патрэбныя хто там арганізатары ці не хто? зараз робім пашыраемся зараз робім школу школу а -а -а. і навучыць і зараз хто чуе і слухае рады сталіцы далучайце таму што 26 адбудзецца першыя лекцыі па спеўным сходам і нам цікавы рэгіёны каб праходзілі сходу віцебску там і восіполаго так так не будзе ну сайт рыхтуем рыхтуем розных лідараў у розных гарадах каб яны праводзілі ў сваіх лакацыях з пеўнай сходы я ў гэтым буду дапамагаць і наша каманда будзе таксама таму спрыяць где где это будет где это будет у минску будет навучение само то просто там можно написать нам на наших сторонках у фейсбуку вконтакте бы что запутаемся але вертаешься до э, твоего мінску ты не нарадзіўся где ты нарадзіўся торчила это дзе? все ведаюць <laughs> это <laughs> аршанский район э, так да, витебская область а памятаешь свое першее знаёмство с мінском самое першее памятаю, конечно. Ну, тут это было все по рок-н-ролльному. А, знакомство со скрипачкой, якая зараз так атрымалась, играя в гурте Вурой. Была музы музычная газета, мы списывались, я дал такую объявку, что шукаю скрипачку для своих про проектов. У меня еще была именушка Элвис, нечто я любил рок-н-ролл такой всякой играть. У Торчилове? Она... Э, не, у Балбасова. А, а, ты, так почекай, а у Балбасова такая... <laughs> ты, ты у Балбасова калипера брал ну я там школу сканчаў і в прынцыпе да, знаходзіился там такія холодныя часы там кватэра маці і маці і а все астатнія часы да праводзіл свой вёсцы там лета весна большая частка восені а там школу хадзіл бывало что да вяртался 4 кіламетры з балбасова тарчылова а балбасова ты быў менавіта там ты быў элбісом Ну так mm. я просто по приколу так з э, напісал такую мінушку каб да там пазнаёміцца з кім і у меня была мара пазнаецца са скрыпачкай рабіць ёй праект іграць вось які-нибудь рок-н-рол і адгукнулася Насця і я э, Яна была нашмат малодшая за мяне і мы вырашылі неяк сустрэцца. І вось яна падаецца запрасіла да мы прыехалі сябрам першы раз у мінск, калі тое было. Ой не памятаю ну па мне было гадоў ну можа падлічыць мех было гадоў можа 16 так ці 17 як табе не, ну, да 16-15 нават так як табе тады мінск прыйшоўся ну здзівіла все ну как пасля балбаса ну, <laughs> так для мяне самый ну вялікі город там витебск магілёў был а тут метро тут столькі руху і цікавосток розных і канцэртаў адразу куды паехалі на такі быў калі дзе гарызонт вось крама гарызонте музычныя інструменты mm -hmm. і там такі кіёск стаяў і там дыскі прадаваліся розныя музычныя там розная атрыбутыка там рокавая металёвая так далей мы адразу туды кінуліся да памятаю вось прыехалі на на метро якубаколаса плошча это адразу так шакавала столькі ўсяго адбываецца тут крамы нейкія тут помнікі і пайшлі пешу вось да гэтай крамы і давай там глядзець дыскі выбіраць слухаць там все такое вось тады ты разумеў што вернешся э, настала у мінск нет зусім ну і не імкнулся в прынцыпе а былі нейкія планы там і я вось згадваю што горша было цікавей раней гуртынікі ну нет по-свойму сва сваё жыццё адбывалася напрыклад э, нават у балбасаў было тры калектывы ось адзін грае метал другі грае блюз і трэці наш нейкі аўтарскі проект вось а горша вельмі шмат было там і нам яшчэ трэба было добра граць каб апынуцца у ў тузінь гэтых аршанскіх каманд трэба яшчэ заваёўваць Ну так тому мы, мы заставались у сваім там доме культуры і нам это было дастаткова давалі яшчэ канцэрт у тарчылава і <laughs> <laughs> нормальнолі не ну горш давалі такі у нас быў якраз таго часу прорывы там мы выступілі ў віцебску была такая рок-поўнач а падчас славянскага базару класны быў фэсцік і там всю ноч нават выступалі рокавыя гурты было круто конечно але ты узгадаў мне падаецца у пэўным у пэўны час толі культавыя выданне пракудрычы не так часта нехта і узгадвае музычная газета вось на тыя часы вось у э, чым была для цябе напрыклад музычная газета акрамя таго што дзякуючы ёй ты пазнаёміўся са скрыпачкай прыехаў па-першае адкрыццё музычнага свету вось зацік... я пачаў разбірацца што ёсць які ёсць нашы мэтры напрыклад з тым же палацам троіцы там усімі выцюшкевічамі вольскімі пазнаўся праз музычную газету і пачаў уже так а дзе-то можна паслухаць а што это ну і ўсё чытаў цікаў было напісана і на так я праводзіл э, у школе час вось матэматыку я вельмі любіў что что я да, да, даставал <laughs> газеты чытаў свеженькі нумар не памятаце па сердах она выходзіла ці як думаешь сёння на мела б шансы на выжыванне можа быць і папяровым варыянт можа быць мела ну я ну уже як бренд ужо як ну вес на вёскі на, на па сённяшні дзень в прынцыпе чытаюць газеты ну інтэрнет паўсюль але у можа ўжо старкі ўжо цяперашнія чыталі узгадвалі <laughs> ты часы да. але вяртаючыся да мінск ты каеш э, як бы не было асаблівых такіх і імкненняў э, прыехаць у сталіцы але ўсё ж такі так здарылася што прыехаў калі вось э, такое свядомае э, знаёмства з мінскам адбылося калі ўжо все переехаў сюды вучыцца ў акадэмію музыкі здаў іспыты і все пачаў вучыцца знаёміцца па крысе так а А сёння выходзіць ты... з інтэрнату і аглядацца вакол там і так далей. Сёння ты больш так разумею жывеш э, у Польшчы. Не, я вярнуўся з Польшы. Скончылася стыпендыя і ўсё я тут назад. Сёння можна зваць сябе міншуком ужо. Не. Чаму? Я над прапісаўся ў балбаса. <laughs> Беларусам магу называць. А чаму не? Ну неяк не, ўсё роўна не стала мінчуком зусім. То есть я працаваў 8 гадоў у філармоніі, але все роўна гэта не пусціў як раней тут свае. То есть гурты, творчасць гэтак далей, актыўнасць і праекты па сённяшні дзень асноўны тут усе. Але так сказаць, што вось я стал таким сталым жыхаром гэтага горада. Можа быць, просто не хочацца спыняцца, хочацца быць чалавекам свету. Ты і... калі мінчука, ты значыць спыніўся я акурат і подвожу да гэта раз ты кажаш што ты не можаш называць мінчуком значит тебе ёсць пэўны адказ альбо пэўнае уяўленне хто ёсць мінчук вось у э, ну, хотя на это пытание так э, тяжко отказать яких э, что такое быть беларусам то же самое что такое быть меньшуком але ўсё ж таки мне Вось для цябе что такое быть меньшуком ну стал на чаргу от атрымал кватэру працуешь на сталай працы і пропіская мінская это абавязкова і все пошли дети сем'і і ты принципе мать что не выездны <laughs> Ну в плане что ты працуеш у тебя есть адпачынок ты выезжаешь кудысьці А так больше час ты проводишь тут так все такое уяўление про меньшука Ці альбо хто тут нарадзіўся конкретно гэта нарадзіўся прынцыпе я сустракала шмат людзей хто любіць мінск і тут нарадзіўся яго ёсць улюблёнай месцы я лічу што там дзе нарадзіўся ёсць да таго месца вось э, любоў ёсць да таго места прага і жаданне там быць знаходзіцца ці наведваць часцей гэта месца То бок скажа ты мінск любіш так на стосоткаў ты не можаш ну, я люблю сваю радзіму то есть мне віцепшына бліжэй напрыклад па лесе мне блізка ну я там не нарадзіўся але вось там я зараз сябе знаходжу і напрыклад прыїжджаючы ў сваю вёску я магу легчы вось на траву раскінуць руки і адчуць взяты космас але сённяшні маршрут ты распрацаваў менавіта па-мінску э, акурат э, да яго звернемся праз некалькі хвілін нагадаю сёння за сваім мінскам назнаёміць музыкант сяржук доўгушаў нумар для смс 9705 мінская брукаванка нагадваю што сёння са сваім мінскам нас знаёміць музыкант лідар гурта вурай сяржук доўгушаў і самы час э, стартаваць э, з першага пункту з першага аб'екта не да твайго маршрута які ты на сёння прапанаваў гэта інтэрнат акадэміі музыкі дзе ён чаму менавіта у гэты э, гэты ввогуле гэтае месца ты абраў для пачатку шпацыру Ну тут шмат можна казаць пра інтэрнаты пра маё то жыццё у акадэміі музыкі навучэння сама мясцовасць я памятаю самы такі прыемныя ўспаміны прачынаешся тут хлеб хлебны завод гэты ідзеш бярэш это цёплы батон Вось тут царква магдалены тут э, завод алеварыя я туды яшчэ хадзіў дрожжы набываў. <laughs> Далі, ну сам парк. Там же крама недалеко, можна було там дрожджу купити. А мені сказали, треба на заводі брати їх піти, тоді будеш мужним і таким здоровим. Ти, <laughs> я був вельми худий, ну, конкретно вчився. Ти ходив на завод? Чи там так. була ніяка крама? Завод? Там була крама, де набивали, э, де продавали докладно дрожжі. Вось. Так, недзе, і мне здавалася блат там хадзіў да, я быў худ быццам бы такі вельмі худым і казалі што трэба піць дрожжы я выпівал літр дражэй там і сказалі што это глупства іду дурка нейкапершоў <laughs> на піва да готовы продукт. і далей вось все вакол потым гэты корпус э, на чечерына то есть э, а інтэрнат знаходзіцца на кісілёва і вось парк з помнікам шаўчэнка і тут далей дзе э, на чечерына на там былі быў другі корпус куды я хадзіў на фортэпіяны яшчэ на розныя там свае предметы і там асноўны корпус жда дабіраўся там на тралейбусу ці пешу праз оперны тэатр і вось в асноўны корпус акадэміі музыкі Ну і все жыццё там было напрыклад вечар як называюць так мне вельмі падабалася вось я смалоўка тут блізка супер і камсамольска возера Ну это далейше распавяду і і вось увечар пасля занятку ты можаш выйсці ў парк у гэтай прысесці мы сидзелі і сябрамі просто гітару ну там вось там да самым там якраз лавы вакол вось паспяваць штосьці там пагутарыць і гэтак далей ну і рэпетыцыі вось у нас быў проект фратрес вось там мы бралі клас в акадэмію не пойдзеш далёка а тут адразу выходзіш сваю са свайго пакойчыку ідзеш бярэш клас там і займаешся ці на фортэпіяна іграеш ці нешта рэпетуеш ці мы з фратрас рабілі свой першай там творы і музыку пісалі Трэчы ці не, ці не на рамонце на рэканструкцыі так, так. невядома што там будзе але а, ты... бок там можа быць не быць ну, можа быць хутчэй за ўсё так зараз інтэрнат перенеслі там петровчына ці куды далёка і ну ўсё жыццё там адбывалася і цікавае жыццё там і кухня гэта агульная калі там сустракаешся з рознымі людзьмі і з рознымі музыкант там жылі ж не толькі і спевакі вось мне напрыклад былі розныя я сябравал яшчэ з кітайцамі девяты паверх і трэці это былі сказалбыта я адзін хто сябраваў <laughs> ну, не шмат хто з імі сябравал але вось быў вельмі такі цікавы кітаец не камуніст <laughs> такі які ведаў усе такія практыкі на і практыкі масажу і практыкі там сваіх э, заварваць гарбату там кітайскую сапраўдную і такі быў вельмі душевны Прыч нешта ягоных практык увогуле ўзяў пасля такого э, закончыў акадэмію не неяк згубіліся контакты ён был там год ці два ну сама цікава калі мы сустракаліся ему было цікава паспрабаваць э, беларускую кухню я еще приходзіл да іх приносіў торт які-нибудь набуду вот, як раз на этом хлебном заводе там класныя то торчики были і прихожие яны ставяць свои все блюда китайскія і суп вось такі тлусты суп і ён есть это торт мой і заедае супам <laughs> запомнілася Ну і падарункі он дарыў заўсёды яму вось табе наш сувенір які-будзь магнітіка он А вось наш сувенір і дорыс які кітайскі грыбы такія там еще штосьці там ну, ну, ну для ежы да есть можна Ну так типа там сухія грыбы ці водораслі які такія Ну і такое знаёмства мы там спрабавалі яму пішу ён это па-кітайскімі тлумачыць так засваілі що трошки думаю пару гадоў я уже пачаў бы па-кітайскі размаўляць ёсць дрэчы паведамленне ад абонента Ну не буду зваць лічбы таму што вы думаю ад каго прывітанне ад гурта тутэйшы шчыра верым у справу і ўсе праекты сержука Чаму ў гэты год не займаўся лепельскім фэстам Дякую за ўсё дзякую так за ўсё нібы ты развіта якраз згадывала тыя дні был это фестываль і упершыню перашкода дождж вось все гады это было солнце это было так лагодны цмок просто дапамагаў і тут да дождж не займаўся таму што не запрасілі а Може, всі думають, у мене таке відчування, що всі думають, що я з'їхав в Польщу і там живу. Ну, Ні, я всім кажу, я тут уже вернувся. <laughs> Я бачу, що у многих е, э, виданнях, інтернет-виданнях було написано, що Жук Довгушев з'їжджає з Білорусі. Ну, було таке. І викреслили одразу все, і він не існує. Ну, ну, так. Там я відкритий для пропанови і так далі. Тому не запрошали, не писали, і я сам не просився, тому що були свої плани, свої моменти. Але, вертаючись до інтернату Академії музики на Кисельова, як ты ввогуле ставішся да района смалоку на то что да яго ставіся добра хаця зразумела але вось да тэхнікі бясконцых жарцў які адбываюцца з гэтым раёнам зносіць не зносіць і гэтак далей я Хто вельмі адмоўна я вельмі супраць таго каб вось тыя кавалачкі такога каштоўнага і гістарычнага зноў руйнавалі як это было і пасля ваенных часоў вось стаіць фундамент трэба яго знесці лепш будаваць все новае мы ідзе імкнемся до да новага то гэта тое што яшчэ хоць нешта захавалася і гэта трэба падтрымліваць і то что тут дрэвы растуць это таксама как каштоўнасць наша что зусім малая паездзіл я по розных гарадах бачу наколькі гэта прыгожа наколькі гэта патрэбна вось і дрэвы зелені все астатняе і стары наши будынкі якія несуць нейкі дух некую гісторыю адчування там сапраўднага то вось гэта гэта трэба адстойваць і каб это існавала і пашыралася толькі робім зараз чарговую паузу вернемся до да прагулянкі сержуком доўгушвым праз некалькі хвілін а нумар для смс нагадаю 9705 а Well, I leave you to a memories of old are fed with the new, a good times and bad we've had a few. Well, help me to understand what can I do. I said I. гісторыя горада праз гісторыі яго жыхару. У аўтарскай перадачы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка цягваем прагулянку па мінску сержука Догушава і вось вяртаючыся да інтэрнату акадэмі музыкі што на кісялёва дакладней не да яго А вось да той да таго перыяда калі э, жыў э, у цэнтры э, вучыўся у цэнтры ў ціхім цэнтры прычым у мінску і і пасля ты не казаў што з'ехаў у каменную горку То бок ты было это быў першы адрас пасля кісілёва пасля кісілёва так мы знялі кватэру брыкі та вуліца это яшчэ далей за каменную горку трошки там на выездзе это градзінская траса і мы жылі тады ў трох вось гітарыст э, нашего фратраза і вурая потым і ольга та флейтыска і вось у трох здымалі трохпакаёвую кватэру Ну як кантраст успрыняў нух ну просто пачаліся уже і у інтэрнаце іншыя змены там змены кіраўніцтва і заселілі там кудысьці уже не туды неяк я уже не памятаю мне уже не спадабалася як это было і потым уже адчуў свабоду што можна жыць там і всем разам іграць і тварыць і не прынцыпе незалежна трэба было прыходзіць у інтэрнат не пазней 12 так. а чым далей тым ўсё ж пазней я, наш, я просто таксама жыву у гэтым інтэрнаце выбачацца маглі не пусціць вот, я меня не пусцілі я начываў вось пару разоў мне таксама так, так было і потым я зразумела не трэба нешта думаць ну і там уже так новы этап пачаўся так цікава что да э, наступнага адрасу гэта кафе акварыум у адразу пераходзім цэнтральны Ну так ну, пачаў дарослае жыццё ўсё трэба пераязджаць жыць самастойна у э, кафе акварыум у цэнтральным Мне здаецца што вельмі мала тых людзей якія жывуць у мінску мінчукоў і якія прыязджаюць у госці ў мінск э, якія не ведаюць э, акварыумы Мне здаецца у кожнага э, звязана нейкая свая адметная гісторыя а то і не адна з гэтым месцам што цябе звязвае мне такое адчуванне што зусім нядаўна быццам бы не стала з іншага боку тоже столь столькі гадоў прайшло і я туды прыходзіў я любіў прыходзіць цэнтральны там набыць слоечку са шпінатам там нейкую каву яшчэ што-небудзь каву з кніжком і акварыум мне падабалася вось проста прыйсці калі трэба было у штосьці так пад'есці і папісаць падумаць і... это можна занатаваць не там мне мне э, все было Окей я прыходзіл браў свой нататнік штосьці записывал там ці чытаў і сядаў за стол і любіў там нека взять там ці морозе васкавы ці яшчэ штось такое ці цешывы уже не памятаю дакладна ну і са, са, сама атмасфера мне падабалася і плюс яшчэ рыбкі там якія вылі вакол акварыум стаял А што гэта атмасфер тебе падабаецца там ж напрыклад э, тоже дам глобус што не дзень то нека новая гісторыя правогуле пра, <laughs> пра цэнтральны і яго э, наведвальнікаў э, з табой здараліся нейкія дзіўныя гісторыі там ну асабліва не не памятаю Ну я, я, я хадзіў туды адпачыць ну адпачыць ад, ад э, сваіх акадэмій ад народу таму я я не рабіў рабіў там некі тусячы вось то пазней канешне ж там пачалі збірацца все піць півко А мне там падабалася быць адному там вось прыйсці штосьці папісаць ну максімум у духу трох з кімсьці размаўляць Я думаю ну той часы таксама танныя кошты плюсы я любіў браць там нешта ці марозева з фруктамі ці нейкія вяршкі з фруктамі такое і я кожны раз нешта такое тое ж самае замаўляла мне падабалася гэта і плюс афіцант афіцантка была якая ось дзі, на дзівы она запамінаў все она прыходзі прыходзіла і как ты кажусь там замаўляюць нешта на она не записывае она все запамінала приносила і ставила конкретно табе что трэба вось куды трэба і вельмі хутка мне гэта падабалася і принципе посядзець подумать поразважаць вось то такое атмасфернае нешта ізноў жа такое месца пра якое зараз дакладна не скажу скончыліся спрэчкі ці не скончыліся але напрыклад уявіць што не будзе цэнтральнага напрыклад не будзе гэтай гэтая кафетэрыя ну акварыума ўжо няма як ты ставішся да вось такіх зменаў такого я скажу я супраць канешне не адмоўна ставлюся але вось мясцовы жыхары которые жывуць у гэтым жа доме напрыклад яны ўвесь час наракаюць што э, кантынгент публіка якая там часам э, не спрыяе э, іхняму спакою <laughs> душевнай раўнавазе я уже не ведаю што рабіць я уже так пессімістычна гляжу тут калі магчыма на это паўплываць я конечно супраць таго каб там штосьці змянялася ну гэта засталося гэта ёсць у людзей то памя все памятаюць гэта месца і культавае месца сапраўды культавае месца а Ну ёсць яшчэ одно э, месца косень таксама абранае для прагулянкі гэта лошадскі парк. Штосьці прываблівае ў ім. Ну зараз мала што прываблівае, таму што ну шчыра скажу, што пасля рэмонту ты маеш гэта ўжо іншы парструкцыі так, так так. Калі ўпершыню туды прыйшоў зноў такі вось ад, э, сяброўка насця э, якая звура яна і тады да прыехал у мінск і трэба было мяне знаёміць паказаць нешта на кажа паехалі пакажу цікавыя мясціны такі і яна показала спачатку фотаздымкі я канешне у захапленні такое нешта містычна дзіўна а в той момант сапраўды і там яшчэ дрэвы не пасеклі і сама сядзіба была дзіўна нам здавалася там жылі нейкія там і прывіды і можа быць увогуле нейкія жыхары дзіўныя вось мы назіралі хто там жыве хто адкуль выходзіць і вось это там ўжо праз праз раку будынак я не памятаю кого это я яшчэ назвал дастаевскага дом такі ну такі смурны такі я як давно уже не быў лошацкім не ведаю ёсць он там што з ім пафарбавалі яго як заўсёды ці не ён такі холодны дом э, там еще нават надпись ёсць і там да быцца бы нек... я уже пасля прыжал пару таких дамоў знеслі вось то пачатак э, 20го стагоддзя дом ён там шмат некалькі паверхаў і ось тады мы еще засталі там жылі людзі а я памятаю калі мы пашлі туды глядзець і там нейкія людзі пачалі праз вокны там за нами назіраць і был які такі вечар мы зайшлі в пад'езд там, там был такі у вадзе весь і не затоплены трошки да і потым мы там захотели у дзверы зайсці зайшлі ў пад'езд Ну не зразумел быццам там хто жыве а з іншага боку быццам бы уже на выселенне такі я пачынаюць дзверы а там гляжу хтосьці з іншага боку <laughs> ну, потым мы пабеглі туль потым памятаю самалётнікі прыліць Ну нека такая дзі дзіўныя такія эмоцыі Ну потым вось пашлі ў стары гэты млын флігель гэты стаіць потым у гэта прушынскіх это было ну, дзе сцяна засталася это не ведаю ці кліштар быў раней напом на ўваходзе таксама так одна сцяна і там праз это выбоіну бачна дрэва такое вось ну по Мала зусім людзей было не было гэтых плітак мы хадзілі там шпацыравалі вакулатых дрэў і напрыклад там уже няма была такая чорная пані Вось такое дрэва неяк яно пасечана ці маланка разбіта і вось калі глядзець з аднаго боку яно нагадвае вось такую чорную пані Вось такая а потым да спускаліся ўніз туды да млына і, і таксама там можна было сядзець нават вогнішча паліць мы там сядзелі вогнішча палілі. Ну, тады яшчэ я адкрытную ты часы можна было э, прыняць на грудь у парку кажуць можна было э, вогнішча распаліць а сёння гэтага рабіць нельга хаця вось добра ты сказаў пра дрэвы пра гэта дрэва ўзгадаў Мне здаецца такія дрэвы маўклівыя сведкі нашага жыцця гісторыі і іх все менш менш так, іх, я, іх не становіцца менш хаця там размаўляюць з людзьмі якія займаюцца гэтай справай іх не становіцца менш але вось у тыя дрэвы які сапраўды які глядзіш як на нейкіх сведкаў яны знікаюць знікаюць і знікаюць яны сведкі яны вось памятаюць ці мясціны і прынцыпе са сама энергія этого месца кажу дзякую ж этой прыроде наваколе і ты сам ты... парк сам он ж паркава капаркавы комплекс калі яго абсекчы там все выраўніць это дрэвы тоже зусім і так і мне падабалася як мне падабаецца гуляць там по нейкім мясцінам варшаве таксама там не прыбіраюць гэта лісце у нас там ідзеш як ідзеш там не веду по вылізаным таким этом Ну так же мой снегу няма ну э, дрэвушка а так ідзеш там да лісце лісце под нагамі так это файна нейкія галінкі там дрэвы і, і все так пераплятаецца ну файна Далей мы накіруемся на камсамольскае возера, але зробім пакуль невялічку паузу, нагадай нумар для сМ-9705. Прагулянку сёння ладзіць сяржук доўжыў. the truth. is getting colder and your shoulder ain't no longer my refuge. The cards are out of order, every border has been crossed without excuse. These wars I fought for nothing, can't you see that I am bleeding? expecting Don't say that you are changed, cause you can always go. мінская брукаванка гісторыя горада праз гісторыі яго жыхароў нагадваю што гуляем сёння па мінску сержукам доўгушывам вось самы час завітаць на камсамольскае возера і натуральна узнікае пытанне чаму туды але ёсць ад алексея паведамленне дзякую за прагулянку па менску а якім вы уяўляеце горад вашай мары вось перад тым як непасрэдна на камсамольская завітаем <laughs> як ты уяўляеш горад твае мары Ой, складана. Ну, мне хочацца, каб у ім было больш гісторыі в этом горадзе і, напрыклад, быў бренд сваёй гісторыі. Да? Учора быў Новаградкі, напрыклад, Міцкевіч. Там ёсць помнік, але нават ніводнага сувеніра Міцкевіча я там не знайшоў і то што зрабілі палякі напрыклад у них ёсць кожным горадзе ну свае там гісторыя это Окей там музея нейкі шыльды гэта ёсць нейкі вось у гэтым горадзе нарадзіўся такі чалавек і з гэтым чалавекам все звязана нават кавярня ёсць ось ты прыходзіш яго мясціны да этого чалавека свая гісторыя гісторыя не то не з часоў другой сусветнай напрыклад да или там пачатка двадцатого гісторыя вось глыбок глыбокіх каранёў вось такого хочется ну музей фальклору <laughs> музей школа фальклору і конечно хочется выходзіць і бачыць не дом осень ну калі мы же я напрыклад жыву у кватэры ці сваім доме то не хочется выходзіш адразу дом ці ў вокнах бачыш таксама з дома в дом а бачыць дрэвы далягляд прыроду вось дыхаць хочацца там не машынамі а ось ветром, свежим поветром. Ну, <laughs> ну і што яшчэ ну канешне вады больш хочацца да э, так вось калі возера ёсць калі ёсць рачулкі нейкі там таксама все камсамольска возера для цябе гэта што вось мы переходзім да вось на наш пацыр а, вось так і было я быў такі незбалансаваны той час калі я не ведаў хто я ці я музыка ці я спявак ці я акцёр ці яшчэ што ну шмат усім займался і навучаўся і былі такі моманты просто падыходзіл падкатывала да такі некая дэпрэсіўная такая атмасфера внутренняя ну нешта чагосьці не хапала я вылетаў і і бег просто на былі да такія моманты вас просто вылетаеш свой сёмага паверха бяжыш бяжыш бяжыш і вось э, прабегаеш это вось завод хлебны там магдалены царква ідзеш далей потом спускаешся тут далей далей і да возера доходишь і тут пачынаецца такая нешта не сапраўднае прыроднае вось тады супакойвалася тады я адчуваў вось нейкую сувязь зямлёй сувязь з прасторай сувязь з гэтым возерам а ну мяне все продкі такія людзі былі вады там дед марак тата таксама і таму мне заўсёды да вады цягнула а прыклад лепшы такі рецепт супакою это сесть у човіны вось грэбсці грэбсці на сярэдзіну возера ці па рацэ і тады супакоішся знаходзіш сувязь сабой і я просто да былі моманты раз на тыдзень просто сыходзіў і там знаходзіўся далей да браў сабой інструменты граў на дуцы ці просто спрабаваў спяваць нават рэпетыцыі калі ролі у оперы я там менавіта праходзіў у на камсомольскім возеры так так праходзіў і давай там агучваць нешта там граць там людзі збіраліся э, вось в той час было файна ну, зараз мне таксама падабаецца на ровары праехалася што ну так все зроблена але ў тым моманце калі трошки ёсць это закінутасць нейкі дрэвы стаяць іх там не спілілі ось он стаіць каля вады вось просто лягло дрэва на воду ты можна яго сесці сядзець зараз яго уже няма гэтага дрэва і вось і людзей тады было мало то то можна было просто стаяць спяваць і дзесьці далёка хтосьці праходзіць нейкі чалавек і вось было гэта адчуванне некого дзе дзікасць таких джунглей кажа про то что вось э, там лошацкі парк падаваўся да таго як там э, рэканструявалі ўсё э, камсамольскае возера гэта не старасць это не стартасць <laughs> вот было я не пра старасць да таго як падабаецца да таго як таксама так культуры или там як думаеш ну можа і не думаў але вот зараз ёсць магчымасць падумаць э, чаму то што звязана з нейкімі нашымі такімі якімі моцнымі не ведаю эмацыйнымі ўражамі перажываннямі э, чаму нам так падабаецца няхай няхай на нешта няхай нешта такое некультурнае але ўсё роўна мы вяртаемся да таго ну па-першае это звязана з такімі сваімі ўнутранымі там а адчуваннями ну, успамінамі сёння каля культуры на камсомольска возера чаму на сёння так себе не працягвае А ну, справа ж я так я упэўнена што справа ж не ў тым што там э, сцежку нармалёва напрыклад э, паклалі Я думаю у тым у тым самым э, калі напрыклад кажу ёсць у камень да яго просто отполировали да то есть просто нейкий белый камень то есть уже няма нейких э, там выбуин там еще неких таких э, трещинок все он ровный то есть нема что поглядеть уже идти там дом які был такие не пофарбаваны 10 10 старые кавалок стены там и так далей а потом яго робяць и все у ружовый колер так опа и все и яго нема быцца бы это той дом но ну, он уже все нейкий бездушны ці просто беруть да вы вырывать его з яго душу восьці просто знов разносіць і будуюць новы дом так і тое ж самае да вось взя ну ты ідзеш по дарозе ты бачыш ляжыць нейкая там галінка ці там палка якая ты бярэш яе ну ты это частка прыроды калі ты заходзіш у лес туды ж не дабраліся нейкія службы і не вычысцілі там все але калі да калі дазволілі ці сказалі таксама вычыць таму я гуляю па лесу ці прыїджаеш самы глухія мясціны там азёрці на палесе там мала хто туды ходзіць ці на нальманах мы былі ішлі гэтымі тропкамі зараз і там ну амаль людзей не маў зараз там супер файна ты ідзеш цішыня ты жывёлы там недзе там у лесе гуркаця там яшчэ птушки спяваюць і гэта так некая ёсць гэтая дзікасць і некая прыроднасць в этом всё. Я цяпер разумею, чаму ты на самом пачатку сказаў, што э, не лічыш сябе меншуком. Нарэшце я это зразумеў. Я не люблю такія парадкі. <laughs> Ну, такі калі ну, можна можна дзесьці зрабіць чысціню там далей ну калі просто все робіцца под одно ну, так. ёсць яшчэ адзін аб'ект на сёння гэта рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі на ты там что рабіў просто хадзі я хадзіў так ну па-перша да мне пач тэатр я не любіў дарэчы як і фальклор не любіў як эм, оперу не любіў ну что ты любіў <laughs> я слухал рок там рок-н-ролл и так далей ну кажу гэта все такие ну у то, что я, я кожны пункт могу сказаць, чаму не любіў. Не любіў фальклор, таму што мне не падабаліся там лапці, ба, бабці, якія спяваюць і незразумела там танчуць пад гармошку, там штосьці такое. Не любіў тэатр, мне падавалася ў гэтым ёсць нейкая наігранасць і несапраўднасць. І мне заўсёды ну, я не было скажу взять першы тэатр был у магілёве там вучыўся першы тэатр драматычны мне там пачало падаб... ну, спадабалася пачал хадзіць потым прыехал сюды і не буду уже зараз сказаць на розныя іншыя тэатры ну менавіта не э, тэатр драматургіі у той час на мяне ну неяк Шкай, гэта уже быў уплывал э, тэатр беларускай драматургіі ці тады это яшчэ была вольная сцена драматургі так, там. так там змяніліся вуліцы зараз якая там вуліца кработкі на крапут зараз крапоткі а тады было вырашэнне а ты маш ну это зараз машырава машырава так але адрес яго крапуткі на 44 але стаіць на машырава так. вось мне тады нечым і спадабалася э, некая душэўнасць нейкая шчырасць акцёраў і А что так там паглядзеў які спектакль Вось не магу сказаць я нават узгадвалась памятаю была чарнобыльская малітва mm -hmm. адвечная песня Адель і розныя ось дзіўна што я тады не размаўлял і па-беларуску не асабліва цікаўся беларускім а шанец жа ж все такое я кажу что да беларускам я таксама было такое стаўленне что гэта нека такое зноў такі у лапцях з калхозу і все такое і хацелось бы да больш гарадскім <laughs> ну, я зараз конкретно разумею сіх э, людзей які прыїджаюць з вёсак і спрабуюць там быць да падобнымі на меншуку ну, в перучы надо навучыцца гаварыць <laughs> так так по-рускаму ну так і я Э, про што я про э, ртбд паглядзеў значит адель адвечную песню тады яшчэ не разбіруску да, ну але там ж все ж спектаклі по-беларуску так. шлі я все разумела мне вельмі все падабалася нават не ўспрымал что там і не думал по-беларускі вот я хочу по-рускі ці глядзець мне все все раз э, давно я реально уже в тэатры для мяне так вось перыяд тэатральны скончыўся на на не крошуся каршуновася я сходил на, на спектакля потым яш... зразумеў что лепш гэта уже ничего не, не, не просто не як кажу как быў час калі прочитал достаевского брася кармазаваць і там там кніжку мажейкі у фальклоры да і то есть нейкі прапрашоў час что ты трэба все это обдумать передумать і прожить з гэтым ну просто спачатку хадзіл на все ось оперный тэатр там на все амаль что спектакля а Э, зараз уже давно не хадзіў таксама потым у драматургія хадзіл кожны год кожны дзень ну зараз бы схадзілась цікава просто зараз э, часу няма все ты спектаклі на 7 вечара у меня там свои спектакль <laughs> але ось стаць зноў таким этом студэнтам у якога ёсць вечар свабодны і кудысьці схадзіць там яшчэ сказачны замак там здесь так, так, так, так, так. сказачны замак ці ў тэатр я выбирал ну, сёння іду тэатр ну а мы тым часам завершаем прагулянку але у гэта, гэта што тычыцца твайго маршруту э, ён вычарпаны на сёння але маю цябе яшчэ некалькі пытанняў які ўжо не тычыцца непасрэдна маршруту але да іх звернемся праз некалькі хвілін нагадаю ёсць яшчэ магчымасць задаць пытанне на нумар 9705 у was a preacher, we used to hear him say, You can't put a good man down, just ain't no way. Мінская друкаванка. Паступова завяршаецца прагулянка па мінску сяржука доўгушава але ёсць некалькі пытанняў які не звязаны з тым маршрутам па якім сёння гулялі нагулялі хаця так. магчыма э, то ці іншае пытанне і адказ на то ці іншае пытанне і звежня на той ці іншы аб'ект які уже сёння праходзілі чым для цябе мінск пахне ці альбо з якім э, пахам асацыюецца мінск глядзячы які мінска то вот таго часу цяперашняго часу, часу ну для мяне это пах э, вось э, хлебнага заводу півалі вар <laughs> дражэй гэтых вось пах нейкіх э, ну, інтэрнату на кісялёва там А чым пахне інтэрнат? Што ну старымі фортэпіянамі і нейкай кухняй рознай там ад розных музыкантаў там флецісты струннікі вакалісты і так далей ці ёсць вошы якія-небудзь улюбёныя мясціны дзе э, воршы бавіць час караткевіч Мачыма гэтыя мясціны супадаюць з улюбёнымі сержука ў воршы пытаецца абані 1236 ну доўга зараз будзем я скажу пра свае мясціны я любіў млын у Вось там мы збіраліся часта. Што э, да маіх А я хочу яшчэ наконт паху вось ты сказаў mm -hmm. пах э, таго часу ці па гэтага на, на таго часу ты адказаў А сёння чым для ця мінск пахне наколькі змяніліся гэтыя пахі Ну дарога нейкай вось пах дарогі асфальту пах э, ну можа яшчэ роварных дарожак трошкі што <laughs> апошнім часам на ровары ганя А гук мінска гук шмат шуму шмат шуму машин шмат шуму нейкіх э, таких дзвярэй э, метро тралейбусаў трамвая там а тады не памятаю такога пешу хадзіў у асноўным не казаў что чамусьці некалькі разоў падкрэсліў што дамы у нас ружавы колер фарбуюць і все ж таки мінскай для цябе якога колера альбо з якім колерам асацыюецца зараз жоўты а это з нагоды вас гэта такі асмалоўка блізкая і неяк нейкі не ведаў што прыйшло ў галаву адразу як асацыятыўна жоўты колер А ці ёсць нейкія місцы месцы ў э, мінску якія стараюся абыходзіць і чаму Не так не просто не даязджаю туды так асабліва не не абыходжу. Не Мне не, не вельмі не падабаецца дзяржаўныя там установы і палацы дзяржаўнай бяспекі і так далей. А помніка каму ці чаму на тваю думку у першую чаргу мінску не хапае зразумела што іх шмат варта было паставіць але вось у першую чаргу на твою думку я бы конечно быкавую барадуліну паставіў ось зараз канешне шмат каго не хапае хто паўплывала на гісторыю горада і князёў і то, шмат можна кого паставіць. Я бы сказал, якіх зашмат помнікаў. Я бы просто ну, хочацца быкова хочацца барадуліна хочацца на, ну, шмат каго хочацца. Застаецца літаральна яшчэ хвілінка і адным э, сказам. Вось ты казаў, што э, у музычнай газеце э, знаёміўся з героямі артыкулу пасля знаёміўся э, жыўцом пасля з імі гралі на адной сцэне пасля ім арганізоўваў канцэрт хто з гэтых людзей з э, музычнай газеты таго часу э, хто для цябе найбольш паплываў на твой музычны лёс так не магу сказаць я я быў рады сустрэцца на паразмаўляць не проста як там зорка там а ты там нейкі студэнт ці наадварот мы все зоркі там зорка зоркамі просто як па па-сапраўднаму па па-жывому і па-шчыраму так вось олегам хаменко напрыклад мне было вельмі прыемна пагутарыць па, па, па, па, івана ивановичем керчуком ну, нам сёння было прыемна пагуляць па мінскую кампанію з музыкантам лідарам гурта вурай сержуком доўгушавым у